bisa silih tulungan kumaha kang dadang bajal silih tulungan oh wow kula kring meledo ka itu ay mar ay maledo ku jambuan bupar provinsi Jawa Barat atau ceda ketua Pepadi Jawa Barat pacca cap suara pikirku pen Chan para pendukung sesepuh sesepuh dimana timi pahaji Sidik Damanguir Bandung teh dulu kota seni dan budayatul tibane dewekcowokan Ari Martabat hijji bangsa Tefan bisa diukur tina budayanakmun budaya guys awu-utan ruak bangsana sorangan ayana sorangan <laughs> buayawe oh, oh, bencana alamek datang hujan bannyir Halo do robbanukahuruan bencana bencana bencana bencana fitnah di mana-mana eh? tapi tiken eh bencana alam maha jadi korban bisa diubahran ku duit bencana alama kayak gitu anulwih rujan mata bencana akhlak naon pi baru kemana obat di negara nepi kaki bencana akhlak sabab Pangeran mua pati-pati nurun ke hijji ajab Qitatar nagara lamun Barleruk ah, kurangping lamun milih ahli sabab lamuntah lain kalain ahlitunggu karuksakanniak mu mana hitung yalain ahli na teh rajun demo geningan di buruhan beritanyahu di naon-naon apa ayaah PT demo sama eh, pas dek tokalge tapi anu demokratis Pancasilais Abeh dilindungi ku undang-undang- ah, pagar ne ka Ansur ulang nggak rusak sabab naon ayat Pangeran mere beja Rasul engka yen Allah tersepen kaj lemak anunyin karuksakan di luhur bumi Madina Facebook OG ngomong kemana karep foto-foto porno ditemongken mana adat ketimuran teh mana formasi hukum bebener supermasi hukum pek pikirku akan taak di tahun 2010 mayuk kurang tulisanku amal-amal anu HD ulah rek tonglong tonglong u rek Ki u sabungkutan hmm. barengan berdiri sama tinggi duduk samarna tinggalin oh. sapu untuk namun pakishan pada mua bisa dipakai beberes gitu y makarah ngarahng papisah kamar nawe karep sewangswangan naon hoeta <laughs> akibat gitu tenaon kakna tuh sanajan eta ajen pan ya gante Hku omong goreng ku omong eta sifat orang pakai politikga apa segalauka getti nutik Hollapulnyapira ke nuletik dagening nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring kanu leutik di belahan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi. Beal budi. Balalager di ngadak-ngadak berehan. Berehan. Heeh. Baligo we pagede-gede. Ai geus gek mah dina korsi kadon culang cileung ngenengan palingeun. Heeh. Ayam, ayam dibudayakeun Naon? Montongnya cacing siya. Lalawara cing siya ngomong ge. Ante lalawara. Nu lalawara mah kalong hes nang gantung. Benar. Benar. Yang ditewak siapa mah penglinek sok tewak aing. Bangkong ban kowening disada juga bankakuh empun singsa uyunan gera sabbung ketan ciptakan daerah Hanu kondusif rammun urang di lemur C hati-hati ayena ayat teroris teroris gitu Gening ha rammun ayah Jelma di kamppun Nuontrak Imah Bar muwahuh jeung Batur sokadatangan wamah wajib dicuriga ulahku urang ditinat nah laporkan nggak ber wajibnya apa teroris apa teingrek newa teroris kemana karaprisrokno kuriris kuri urang teh diwajib gen pisan kuriris ke rumah Agung syukur jauhuhuhuh asku kabibina atau Luna ra roti <laughs> eh, <laughs> dicai una Jaya di darat Jaya unak Nucalik di Sirrah Cai Sang Ratu Mut putih Bumi mengaga bajumingkem Ahminkem Ahmin Ke ahminkem ahna ah, DtjT se <laughs> arti keokso teh panjang kene tuh mana jelamatnya yangnge eh, terus kayaklima tahun deh juara ah, nyeri kaget lo mana Gusim itu jelma teh? Eh, tak harapan kunyuk. Dekat Sirian murah <laughs> Goblok. Muni naker gitu goreng patutis ya. Uh, coba. Lain burukan Marina Kasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, agama nama Islamng patutge memang agama bener si agama Islaming maureng tak itu tungtung ulah motoran agama tek itu ta punya dibelaan ininyawary nyawa mobil nutup pugu-pugu bening ditajkan se nama wa selain nyair bener saya Islam namun bener agama Islam Sy punya rukun Islam ayanya dimana-mana dasya agama habisi beda silainji 5 tekening hab beda hijihiji naoning punyawujingujingujiji <laughs> syahadatner dua salatlulu jakat topat puasa 5 mu hajitawasa di jalan Hai mu nga haji deh <laughs> tete eh, baru kerbudak kurang cocoan kurang perhatian dikolot na Detik la macet supaya nya linggir Detiktah itu ngwenaan bak-bagan agama ciling mana hirumnya <laughs> q agama sessak digodong siap di neraka jahanam bangat nafsida katulmatkabeh manusia bak kemawat maneh ulang itu agama kalimatnya ini Kakah tanpbalik Dei eh, eh na pikirusia kaj itu Imah Teboga perusahaan tebok dulu teboga mening balik Dewip nama tapi bahan agama ya jadi mana lumpuh Yuni <laughs> koma kle bener tapi dipikir-pikir dong juga oh, oh, bener kepnertukang napang ti teh7 nama numpak eh, eh bekikahhar ditahi <laughs> punya <laughs> orang bagus siapa nama mohi orangorang bagus Waduh anin kasep Hai asepnya juga Abdi Jawa juga ha Jawa di dapur di dapur ayaah kopi jeng gula terus terus harusca terus kopisenno punokan karena gelas dikucak makecahi panas naonjing sa gede pebentul hulu korek api siki siki korek api pepentu naing coklatima bodas bodas bodas terus tapi majunge belesat video ke Jakarta dengan ukur saparapat jamtaritari setum Eh, uang bagus uang bagusunungan atau bagus-bagus gitu mahnda kammat jelek so ngaran kaulat tepandu I ngaran menisya U <laughs> He ja Pogawadah sampeyan nga yakinngan ancaman model gitu pandu mua ngejat satunyang beas ansur lebur papan kar tulis ya halangan sabab sampeyan anusok nga ganggu karena keteng-teman masyarakat be juga ambaknya ngomong aja duluungan uh, <laughs> jika jika Bang Baksulaksana percis dawala naon gelo uh. <laughs> Alah. mah gitu teu kompak ah. Latihan terus. Oh, latihan terus. <laughs> Ngomong manehna teh teh. Pandu ay pandu duh. Naon sia teh? Punten kan punten.